E, dosta smo mnogo puta kazali da su ova predavanja znači, jako značajna i jako bitna, a da će ih najbolje svati, najbolje razumijeti osobe koje prate od početka. Osobe koje prate od početka ili one osobe koje su e, poslušale ona uvodna predavanja kada smo govorili o pravilima vezanim za Allahove Tebare tala savršene osobine. U tim uvodnim predavanjima smo odgovorili svim zabudjelim frakcijama i sektama, svima onima koji krivo tumače Allahove subhanahu wa ta'ala osobine ili bježe od njihovog vanjsko, vanjskog značenja kako je došlo u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu alihi wa sallam. I mnogo puta smo do sada kazali da u svakom, u svakom utvrđivanju određenja osobina kažemo da se suprostavljaju ti i ti e, ne potvrđuju, odbijaju, negiraju, krivo tumače, iskraću Allahove subhanahu wa ta'ala riječ ili riječ poslanika Muhammeda alihi sallatu wa sallam. Također je večerašnja osobina ili svojstva Allaha Đelevala, odnosno osobina smijeha, e, postoji oni koji odbijaju potpunost ili oni koji krivo tumače i iskreću riječi poslanika sallallahu alijih i veseleme, opisujući nekim drugim značenjima ili komentarišući nekim značima koja nisu bila poznata selefima, odnosno selefu ovoga umeta, to su sahabi poslanika alijih salatu veselam i oni koji su islijedili dobro. Zatim kažemo da je vjerovanje ehli sunneta ili od ispravne metodologije ehli sunneta puta i načina svatanja razumijevanja ovog poglavlja e, poglavlja lahvite bare kvetela savršena osobina jeste draga braćo da potvrđuju potvrđuju sve osobine koje su došle u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alihi vasallam potvrđuju jer znaju da je uzvišeni gospodar se opisao tim osobinama znači ili u Kur'anu ili u sunetu poslanika sallallahu alaihi wasallam bez ta'atila negiranja tih osobina bez tahrifa, odnosno tahrifa e, što ima značaj iskretanje ili izvrtanje e, riječi poslanika ili Allaha dželevala ili temthila poistovjećivanja Allahovi subhanahu wa ta'ala osobina sa osobinama stvorenja tekjifa, odnosno ulazka u kakvoću i suštinu tih tih osobina i tešbiha dijelimičnog poistovjećivanja e, Allahovi subhanahu wa ta'ala osobina sa svojstima, sa svojstima stvorenja. Večeras ćemo navesti jedan broj hadisa u kojima, u kojima e, Allahov poslanik sallahu alihi vseleme potvrđuje, tvrđuje ovu osobinu, e, osobinu koju Allah dželevala posjedije i kojom se je opisao to je svojstvo smijeha. E, Ibnu, e, Ibnu Taymi je rahmetullahi alihi u dijelu Akidetul Vasitije navodi jedan hadis, a mi smo još uzeli hadisa e, iz knjiga Selefa koji su pisali na temu i koji su potvrđivali Allahu Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala navedenu osobinu, odnosno osobine kojima su on Subhanahu wa ta'ala opisao u sunetu poslanika Muhameda sallallahu alihi veseleme, a jedno od takvih dijela je svakako i kitabu Tevhid o isbatu sifati Rab, koja je od poznatog učenjaka velikog imama, Ibn Huzeme koji je vama do sad poznat jer ga puno i često puta spominjemo kao što spominjemo i imama Darimija. Prije svega ovaj hadis koji ćemo prvi navesti bilježi imam Buhari gdje se prenosi od Ebu Hureyre radijallahu anhu da kaže Ena Rasulallahi sallallahu alihi wasallame kal Jedhaku Allahu ila ređulejni Jaktulu ahaduhum ala ahar Jadhulani il džennah يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد U hadisu u prevodu značenja Ebu Hureyre nam dostavlja riječi poslanika sallallahu alihi veseleme da je čuo da je poslanik sallallahu alihi veseleme kazao Allah jedhakullah i ovo je nama dokaz i ovim potvrđujemo, tvrđujemo osobinu ili svojstvo smijeha, gdje kaže, znači ovdje poslanik sa osam, Allah se smije dvojici ljudi. Znači, obrate pažnju. Allah se smije dvojici ljudi, jedan od njih ubije drugoga, a obojica su ženetlije. Allahu ekber. Jedan od njih ubije drugoga, a obojica su ženetlije. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Yuqatilu haza fi sabilillah." ovaj se boreći, znači, e, boreći na Allahom te bareke ve ta'ala putu biva ubijen, fa yuqtel. Summe je tubu Allahu ala qatil, a zatim nakon toga Allah dželevala oprosti ubici. Kako mu oprosti tako što on dostigne deređu šehadeta? Fa yustashhad. Dostigne deređu šehadeta. U hadisu ili, ili, ili zbirci kod muslima ima pojašnjenje ovoga hadisa gdje kaže poslanik sallahu alihi wasalam također od Ebu Hureyre gdje kaže jedhaku Allahu ila rađulejni jaktulu ahaduhuma la ahar kilahuma jadhulu ljenne također značela se smije dvojici ljudi jedan od njih ubije drugoga obojica su dženetlije <clears throat> ili oba dvojicu vede u džennet Fakalu kejfe ja Rasulallah. Pa su ashabi poslanika alaih salatu wasalam pitali kako to Allaho poslaniće. Pa je kazao kale yuqatilu hada fi sabilillahi azza wa jal fayustashhad. Ovaj prvi ubijeni se borio na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, bio muđahid. Borio se u safojima vjernika, pa je preselio kao šehid. Thumma yatubu Allahu ala al-qatil. A nakon toga je Allah vala oprostio ubici. Fa yuslim fa yuqatilu fi sabilillahi azza wa jal fa yustashhad. Pa je oprostio kako? Tako što ovaj primio islam, kaže poslanik sallahu alihi vasallame. A nakon njegovog ulaska u islam i potvrđivanja islama i prihvatanja islama, kaže, kaže poslanik sallahu alihi vasallam, fi se bili la. Odazvo se pozivu džihada i borio se na Allahom subhanu wa ta'ala putu, pa ga je uzvišeni Allah dželeva ala usmrtio kao šehida. Allahu ekber. Pogledajte, znači, te velike stvari, Odnosno, ovo je čudna stvar kada pogodamo i zato ona izaziva smijeh. Smijeh znači da i jedan i drugi i ubica i ubijeni odlaze, odlaze u džennet, džennetska prostranstva. Prvi koji se borio na Allahom te bareke vatala put i ubijen je od strane nevjernika. A nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala otvori put, otvori put ovom nevjerniku da primi din, da prihvati din, a nakon toga ga počasti, počasti velikim darađama, darađama šehida ili šehadeta na Allahom subhanahu wa ta'ala put. Tako da mi se nećemo mnogo zadržavati na koristima ovih hadisa koje ćemo citirati, mada po, o, poruka jako, znači ima mnogo. Jedna od ti, dragi brate i cijena, sestro, e, je i tada Allah subhanahu wa ta'ala neizmjerno blagi, dobar i milosti prema stvorenjima. Pogledajte, znači, danas koliko ljudi ima koji se bore protiv dina, protiv islama, a niko ne zna njihov kraj, konačnicu. Može Allah Đelevala počasti te najveće koji se bore protiv vjernika i ubijaju vjernike, počasti ih dinom, počasti ih islamom i nakon toga ti isti nevjernici koji su ubili vjernike, presele poput vjernika na Allahom te bareke putu i nakon svega toga uđu u džennet susretnu se u džennetu. Pogledajte, zamislite kada se susretne u džennetu ubica i ubijeni. A ovo dvojica u džennetu, subhanallah. Kakav će susret biti između, između njih? Zatim sljedeći hadis, su treći hadis od naše majke Ajše radijallahu anha, da je upitala poslanika sallallahu alihi wasallam kalet ja Rasulallah bi ebi wa ummi ja Rasulallah وَيَدْحَكُ rabbuna, Pogledajte kako pita. Da li se naš gospodar smije? Da li se naš gospodar smije? Znači ovo je dio hadisa gdje mi znači, samo spominjemo kako bi utvrdili, potvrdili ovu osobinu kojom je poslanik sallahu alijih i veseleme opisao, opisao Allaha ili kojom se Allah džele opisao u sunetu poslanika sallahu alijih i veselem. Pa kaže poslanik alayhi alijih i qala kale nafsu muhammadin bi bijedih innehu le jedhak. Tako mi onoga u čijoj ruci duša Muhammeda innehu le jedhak. Zaista se on subhanahu wa ta'ala smije. Allahu akbar. Fakult pa je kazala Aisha radijallahu anha len ja'dimna minhu khayran in dahik. I pogledajte kako je taj, kako prod automatski proradi, spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala automatski znači to uputi na velike, e, e, na velike podove imana spoznaje, spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova veličanstvena, lijepa imena i savršena, savršena svojstva. Pa ona kaže neće nam biti uskraćeno njegovo dobro ako se on smije. Allahu ekber. Zamislite, i mnogo, mnogo znači hadisa postoje. Ovaj hadis bilježi Imam Ahmed ibn Manđe. Ovo navodimo zbog onih koji negiraju svojstva uh, Allaha subhanahu wa ta'ala ili donose određene šubhe. Znači imam Ahmed ibn Mađe, al Adžuri, ibn Huzeyme, Etaberani, uh, u isto tako se navodi u knjize Alibane, a šejh Albani je kazao za ovaj hadis da je dobar. A šejh Ibn Taymije isto tako kaže da je Hasan da je dobar, a Ibn Kajim u svom poznatom dijelu Zadul Ma'ad kaže da je ovaj hadis vjerodostojan sahih, sahih da se može znači raditi, raditi po njemu. Zatim od sljedeći dokaza je uh, poznati hadis, onaj veliki dugački hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada govori o posljednjem čovjeku koji će ući u džennet. Taj hadis od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi ga i Buharija i Muslim, mnoge druge uh, zbirke hadisa i imamo nekih razlika u određenim znači dijelovima tih hadisa. Svi ti hadisi ukazuju ukazuju na jedno. Ebu Hureyre radijallahu anhu znači nam prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao Znači to je dugački hadis i ovo dio hadisa. Kada Allah dželevala okonča suđenje svojim robovima i kad, znači u tom trenutku kada okonča i kada se sve to završi i kada bude htio nakon nekog vremena izvesti iz vatre iz žehennema koga bude on te barek vetala htio od njegovih robova od njegovih robova i ovdje je jako bitno kazati znači da poslanik pojašnja koji su svjedočili da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala znači koji su izgovarali šehadet koji su potvrđivali šehadet i sve ono što šehadet traži od njih jer ćemo vidjeti detaljan opis oni odnosno zadnje osobe koja bude izlazila iz, iz uh, džehennema odnosno koju će Allah želevala ukazati milost i uvesti u džennete Pa kaže Allah Đelešanu, odnosno poslani sallahu alihi veseleme, naredit će Allah Đelevala melecima da izvedu znači takve osobe koje on bude htio znači da se izvedu iz džehennema. Pa kada meleci odu da izvedu te određene ljude, kaže prepoznaće ih po tragovima seđde Allahu. Znači šehadet koji su izgovarali, morali su imati namaz morali su imati namaz. Zbog čega? Zato što kaže se ovdje u nastavku, prepoznaće mnogo je ljudi koji su u džehennemu izgorjeli, tijela su genisana. Kako će se ljudi razgovati, po čemu će se uh, prepoznavati, kako će meleci znati prepoznati, tim ljudima neće biti napisano na čelu. Ti ljudi neće imati određene, uh, određene pasoše ili lične karte gdje će kome šta pisati. Nego će znači jasno biti jasni znakovi, a to je uh, da će ih prepoznati po tragovima seđde, pa nastavlja poslanik pa kaže, jer Allah ala je zabranio džehennemu i vatri da sprži tragove, tragove znači seđde na sinovima Ademovim. Zatim će ih, kaže, izvesti, a oni će biti spaljeni. Tada će ih politi ili će ih ubaciti u vodu koja se zove voda, voda života. Pogledajte, pa će oni ponovo da izniknu kao sjemenke u mulju bujice. E, sad nakon ovog, znači, uvoda i govora, poslalahu alijih i ukazuje na jednog čovjeka, na posebno stanje, u kojem, znači, e, razgovor sa gospodarom Allahom Tabareke ta'ala je nama, znači, dokaz za večerašnje, večerašnje e, predavanje. Pa kaže, u tom trenutku će neki čovjek biti okrenut licem prema vatri. Znači, bit će okrenuti licem prema vatri i u takvom stanju će znači biti. A zatim, nakon određenog vremena će zamoliti gospodaru, pogledajte, on će se sad u tom trenutku da, da se želi na svoje stanje, gospodaru, zagušio me njezin smrad, ženemski smrad, vatrije smrad, ispalila njezina vrućina, pa te molim da okreneš moje lice od vatri. Ovo je znači prva molba i dova upućena Allahu Đelešanu strane ovoga čovjeka. Zatim će, kaže poslanik sa selem, on ustrajati u svojoj molitvi i molbi. Znači će ustrajno Allaha subhanahu wa ta'ala pa će Allah subhanahu wa ta'ala kazati ako ti kaže dadnim ili dam to što tražiš, što me moliš, da li ćeš me nakon toga moliti za neku drugu stvar ili za nešto drugo, pa će ovaj dati obećanje, ne tako mi uzvišenosti tvoje, nećete ni za što drugo moliti. Pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala se smilovati, uslušati molbu i okrenut će njegovo lice od vatri. Pa će proći ponovo jedan određeni period. Pa će ovaj ponovo zavapiti, pogovoriti gospodaru, približi me dženevskim vratima. Pogledajte, ne, on ne traži sad u ovom trenutku da uđe u dženet, nego traži da se približi dženevskim vratima. Pa ga Allah dželevala kori. Zar mi nisi obećanje dao da me nećeš ni za što drugo moliti? da neš traži ništa drugo, znači od onoga što si prvi put tražio, pa će Allah subhanahu wa ta'ala kazati, teško tebi sine Ademov, kako možeš da kršiš svoje obećanje, odnosno može biti u značenju kako si samo znači, sklon prevari, da prekršiš svoje obećanje koje si dao. A on će u tom trenutku ponovo da nastavi, znači tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala kazati ponovo, ako ti to znači dam, ako ti se odazovem, da li ćeš nakon toga ponovo nešto tražiti od mene? Pa će je ponovo zavidati. Ne, tako mi uzvišenosti tvoje neću, on će znači kazati tom trenutku. Pa će proći znači malo vremena, a on će davati znači Allahu subhanahu wa ta'ala obećanje i zavjet da više neće tražiti od toga. Nakon znači određenih trenutaka nekog vremena, on će šutjeti pa će ponovo znači se oglasiti, a to će trajati onoliko koliko bude Allah htio da traje. Pa će tražiti da Allaha subhanahu wa ta'ala gospodaru uvedi me u džennet. Zašto? Ima i drugi hadis koji govori, znači, kada vidi sjaj koji, e, koji izlazi ispod vrata dženneta, sjaj, znači, kada čuje glasove, veselje i sreću i užitke koje doživljavaju stolnici dženneta, njemu će porasti želja da traži da Allaha te bareke ve ta'ala da ga on subhanahu ve ta'ala uvede u džennet. Pa će ponovo Allah Đelešan da mu kaže zar mi nisi obećanje dao da nećeš ništa tražiti od mene, da nećeš više moliti za neku drugu stvar. Pa će mu ponovo kazati teško tebi sine Adamu koliko znači samo krši svoje obećanje koje si dao. Pa će nakon toga ovaj čovjek kazati fe je kulu ja rabbi la teđalni eška halkike gospodaru moj, nemoj me učiniti najnesretnijim robom tvojim. Pogledajte. Pa fela je znalo jedu i neće prestati moliti Allaha subhanahu wa ta'ala sve do gospodar hatta jedhake fa iza dahike minhu edzine lehu biduhuli fiha. I ovo nam je dokaz večerašnje. Do za večerašnje predavanje. I ovaj čovjek neće prestati moliti uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok on Allah subhanahu wa ta'ala znači u tom trenutku se neće nasmijati. A kada se nasmije, dopustit će mu da uđe u džennet. Pogledajte, ovdje znači hatta yadhak fa iza dahik dva puta se ponavlja. Sve dok se gospoda ne nasmije, a kada se nasmije, uvešće tog čovjeka, uvešće, uvešće tog čovjeka u džennet. Kada ga uvede u džennet, znači u nastavku hadisa stoji da će mu Allah Đelešanu kazati za želi šta god poželiš. Želi šta god hoćeš. Pa će on kazati sve svoje želje što bude imao, pa će mu ponestati želja, ponestat će mu želja, pa će Allah Đelešanu u ovom rivajetu imam Buharije kazati od Ebu Hureyre, znači imaš toliko, znači imaš toliko koliko, koliko si znači za želio svaka želja će biti znači ispunjena od strane Allaha bareke vetala i pripadati još toliko. Znači toliko, još toliko. Ovaj hadis kada je slušao Ebu Sa'id al-Hudri od Ebu Hurere radi Alanu kada ga je iznosio, kada ga je govorio, sve znači e, šutio je pomno pratio. Međutim, kada je došao do ovoga dijela, znači kada je kazao e, sve ovo pripada tebi još znači e, još toliko kazao je čuo sam Allahov poslanika sallallahu ve selleme sve ovo pripada tebi još deset puta toliko. Znači sve te želje koje je iskazao, sve što je tražio, sve, kada mu je nestalo želja, Allah Đelešanu mu je kazao, znači imaš toliko i još deset, još deset puta, još deset puta toliko. I vidimo znači da u ovom hadisu je također potvrda Allahove Tebare Kvetala osobine znači kojom se on Subhanahu wa opisao, to je svojstvo, svojstvo smijeha. Zatim sljedeći, sljedeći hadis u kod imama Ahmeda koji također govori na temu ovoga kojeg smo već spomenuli kod e, imama Buharije gdje će kazati znači Allah subhanahu wa, uh, subhanahu wa ta'ala znači ayurdika e nu'tiyaka min al-jannati ad-dunya wa mislaha ma dali li si znači zadovoljan ti bude dato znači u džennetu popu dunjaluka i znači još toliko popu dunjaluka i još toliko pa će ovaj čovjek kazati قال فيقول اتحزأ بي اي ربي وانت رب العزه da li se gospodaru ti šališ ili smijavaš sa mnom razumijete kako će ga pitati a ti si onaj kojem pripada uzvišenost pa kaže قَالَ فَدَحِكَ عَبْدُ pa, pa se nakon toga nasmija Abdullah koji je šta koji znači prenosi ovaj hadis kod imama Ahmeda hata bedet nevađizuhu thumme qal Znači toliko se nasmijao da su se ukazali njegovi kutnjaci. Fume kale Ela tes eluni lime da hikt onima koji su bili okolo, nje, okolo njega, znači kojima je sobraćao i kojima je prenosio ovaj hadis. Zar me neće to pitati zbog čega sam se nasmijao? Kalu lehu lime da hikt pa su mu kazali zbog čega si se nasmijao? Kale li dahiki Rasulillahi sallallahu alihi veselem. Nasmijao sam se zbog onoga što je se i poslanik sallallahu alihi wasallam u tom trenutku nasmijao. Znači kada je govorio taj hadis. Thumme kale lena Rasulullahi sallallahu alihi wasallam. Ela tes aluni lime dahikt. Pa je upitao njih, poslanik sallallahu alihi veseleme, zar me nećete upitati zbog čega si se nasmijao? Kalu lime da hikte ja Rasulallah. Pa su ga upitali o Allaho poslaniće zbog čega si se nasmijao. Kale li da dahiki rabbi. Nasmijao sam se zbog toga što se je naš gospodar nasmijao. Allahu ekber. Hine kal u onom trenutku kada je kazao etehze ubi wa ente rabbul izze. U onom trenutku kada je ovaj čovjek, znači posljednik koji će ući u ženet kazao gospodar da se šališ. Zar se ismijavaš sa mnom? a ti si onaj kome pripada uzvišenost. A ti si gospodar, znači kojem pripada, kojem pripada uzvišenost. Ovaj hadis bilježi ima Mahmed ibn Huzeme, znači u ovom poznatom dijelu e, Kitabu Tevhid, a Šej Šuaj Barnaud kaže da je ovaj hadis znači vjerodostojan i da je po šartovima imama, imama muslima. Zatim sljedeći hadis u, znači, koj, koji nam prenosi An Ebi e, Burde, Ibn Abi Musa, An Ebihi, Kale, kale Rasulullahi sallallahu alihi wasallam. Da je poslanik alihi sallatu wasallam rekao, je teđella lena rabbuna jeumel qijameti dahika. Pogledajte. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, na sudjem danu će nam se ukazati, odnosno pojaviti nasmijan. Nasmijan. Allah otpred. Ovaj hadis, ovaj hadis bilježi, znači imam da rekutni u svom poznatom dijelu, znači Ru'etullah ili ovaj kitabu Tevhid od Ibnu Huzeyme. Također, znači, imam ovaj hadis spomenut u šari od imama Đurija i drugim poznatim, drugim poznatim dijelima. A sama, znači, knjiga e, kitabu Tevhid od Ibnu Huzeyme, on u uvodu, znači, te knjige navodi da svaki rivajet koji je naveo, znači, koji je naveo, koji potvrđuje Allahu Tebarek ve Ta'ala osobinu, da je taj e, spojenog seneda, da je prenešen od poznati autoriteta, da nema prekida u senedu i da su svi znači vjerodostojni prihvatljivi, da su svi vjerodostojni prihvatljivi. Tako da kada se navede neki od njegovih njegovih tekstova, čovjek znači ne treba da ima neki vid sumnje po pitanju vjerodostojnosti tih tekstova. Zatim sedmi hadis. Iako mi navodimo niz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve wasallam, a muslimanu je dovoljno jedan hadis, jedan hadis koji se spomene, da je Allah dželle vala se opisao nekom od osobina da ga prihvati, da ga prihvati znači bez bez odbijanja. Zatim sljedeći hadis e, također koji govori e, i opisuje stanje na sudnjem danu kada Allah dželle vala sakupi one prve i posljednje. Pa kaže su hadisu dža rabbu tebareke ve ta'ala ilal mu'minin. Fa waqafa alayhim wal mu'minuna alal kaum. Fa pa su pitali lukbete mil kaun, kale el mekanu murtefi. Znači na sudjem danu kada Allah žele vala dio hadisa, znači spominjemo, sakupi prve i posljednje, u tom trenutku će Allah žele vala doći, doći znači kod vjernika, doće iznad, iznad vjernika, pojavit se znači iznad vjernika. A vjernici u tom trenutku će biti na nekoj e, uzvišici, znači nekom mjestu koje će biti uzvišeno. Pa će kazati, fa je cool, Hel ta'rifune rabbekum. Da li vi prepoznajete i znate vašeg gospodara fa je pa će odgovoriti in arafna nafsehu arafnahu. In arafna nafsehu arafnahu. Ako nam se on pokaže ili ukaže, mi ćemo ga prepoznati. thumma je kulu lehu pa će im ponoviti, znači to, ponovo će im kazati, fa jedhaku fi wujuhihim fa jahirrune lehu suđada. Zatim, znači, ovdje stoji, kada se Allah dželevala pojavi, on će se znači vijenicima nasmijati u njihova lica. Nasmijat će se znači u njihova lica, a oni će pasti Allahu dželevala na seždu. Pasti Allahu dželevala na seždu. I ovaj hadis isto tako bilje žibinu huzeme u kitabu tevhidu i dare kutni znači u Allah također. Zatim sljedeći hadis, sljedeći hadis, E, također znači govori o stanju sudnjega dana, znači kada svi narodi budu sakupljeni, s, e, oni prvi i posljednji, kada Allah subhanahu wa ta'ala naredi da svi oni slijede ono što su obožavali, o stvari koje su obožavali na, na Dunjaluku i svi će se razići. Znači svi će se razići slijedeći, vi znate te hadise znači, koji jedni druge znači, potpunjavaju, e, slijedeće se ono što su obožavali, ostaće samo oni koji su obožavali Allaha Đaleva Ala, kao što je došlo u ovom rivajetu koji znači ima muslim bilježi u kojem znači stoji samo dio toga summa e, je tina robbuna ba'da dalik pa nakon svega toga će nam se pojaviti i doći naš gospodar fa je kul zatim će pitati men tenzurun koga vi čekate fa je kulun nenzuru rabbena mi čekamo našeg gospodara fa je kul ene rabbukum pa će kazati ja sam vaš gospodar fa je kulun ali će on nakon toga kazati hata nanzur ilejk, čekamo da vidimo tebe, da gledamo znači u tebe, da te vidimo. Pa nakon toga kaže poslanik, fa yataجلى لهم يضحك. Zatim će im se ukazati, a on će se u tom trenutku smijati. Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim deveti hadis koji ćemo navesti, Uh, koji nam uh, prenosi Ebu Hureyre da je došao neki čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alihi vseleme pa mu se je požalio, pa mu se je požalio riječima, Allaho poslaniće, zadesila me je oskudica ili velika glad. Pa ga je poslanik sa Allahu alijih i poslao svojim suprugama, ali kod njih nije bilo ništa. Znači nisu imali ništa da ugoste gosta Allahovog poslanika sa Allahu alijih i veseleme. Pa je nakon toga poslanik sa Allahu alijih i veselem kazao, zar nema nekog, pa proučio dovu, Allah mu se smilovao, ko bi gostio, znači, ovoga ovu noć. Pa je ustao jedan ensarija i kaže, ja ću Allaho poslaniće, nakon toga odšao svojoj poroci, svojoj ženi kazao, ovo je Allaho, e, ovo je znači e, poslanikov gost, poslanika Muhammeda sallahu alihi veseleme, zato ne štedi na njemu ništa, sve što imaš iznesi. A pogledajte u kakvu je kuću došao taj gost. Ona je kazao tako mi Allaha, imamo hrane samo za djecu. Pa on kaže, kada budu tijela večera, ti uspavaj ih dođi ugasi kandilj ili svjetiljku i mi noćas nećemo jesti. Znači mi ćemo večeras gladovati, nećemo hranu jesti. Pa ona tako i učinila. A ovaj nakon što je znači prenoćio kod njih gost, je porani odšao Allahom poslaniku sallahu alihi veseleme i kazao mu je u tom trenutku poslanik sallahu alihi veseleme. Pogledajte, lekad ađibe Allahu azze veđelle eudahik min fulani ve fulane. Allah se začudio ili je rekao nasmijao tom čovjeku i ženi. Znači Allah dželevala se nasmijao ili začudio pošto ovdje ravija kaže znači ađibe dahik. Znači Allah se začudio ili je rekao nasmijao se tom čovjeku i ženi zbog njihovog postupka. A nakon toga Allah dželešano je objavio kuranski aj sure Hašr. Ve yasuruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa i više vole znači da daju drugima da udijele drugima nego što to vole sebi mada i samim njima to potrebno znači oni nemaju i nemaju ono što malo imaju od onog što nemaju i to udjeljuju drugima žele znači da daju žele daju drugima i ovaj hadis kako kažemo znači bilježi imam Buhari Uh, s tim da u, u muslimovoj zbirci stoji da je ovaj ensarija bio Ebu Talha radijallahu, radijallahu anhu. I vidimo znači da je sebeb e, koji se desio ovdje, znači sebeb da je odveo e, gosta poslanika sallallahu alejhi ve selleme u iznio hranu, počastio, dao mu sve ono što mu treba da je bio sebeb da Allah dželle vala se nasmije njegovom njegovom postupku. E, zatim deseti hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme stoji <coughs> Lema tufi je Sa'd ibn Mu'az sahat ummuhu fe kalet nebiju sallallahu alihi wasallam govori nam o smrti Sad ibn Muaza kada je preselio da je njegova majka znači e, puno znači e, ispuštala svoj glas znači imala je vrisak u tom trenutku pa je poslanik sallallahu alayhi alihi wasallam kazao e, ela jerkao dem'uki wa yadhhabu huznuki فإن ابنك أول من ضحك الله له واحتز له العرش Pa je ukazao, znači, e, poslanik sallallahu alayhi wa i majci majici Sad ibn Muaza, radi Allahanuhu, kazat ti nešto što će ostraniti od tebe tugu. Ostranit će tugu i tvoje suze, će prestati da liju. Pa je nakon toga kazao, zaista, je uzvišeni Allah dželle ve ala se nasmijao znači e, fa inna ibnaka awwalu man dahika Allahu lehu zaista je tvome sinu Allah dželle ve ala se nasmijao prvi zatim kaže nakon toga i zaista se potresao njegov arš zbog smrti njenog sina Znači, Allah Đelešanu se ovdje opisuje, znači, riječan poslanika sa Allahu alijih i veseleme, da se je nasmijao u tom trenutku. S druge strane da je njegov arš, da je njegov arš se zatresao, zatresao. Naravno postoje neki govori po pitanju da li je ovo arš Rahmana ili nešto drugo uh, koji te vile znači bježe od vanjskog značenja ovoga, ovoga teksta. Ovo su samo neki hadise, draga braćo i cijene sestre, u kojima se potvrđuje e, osobina Allaha dželle ve ala, znači osobina smijeha, a mi potvrđujemo onako kako to dolikuje Allahu subhanahu wa ta'ala, kako je došlo. Znači, ne ulazimo u kakvoću, ne ulazimo u kakvoću i opis suštinu tog smijeha. Razumijete? Mi danas vjerujemo da postoje znači, uzroci koji izazivaju smijeh i čuđenje kod nas, znači u, u, kod stvorenja. I ovdje isto vidimo znači da su bili neki od uzroci postojali zbog koji se je nasmio uzvišeni gospodar Tebareke Oteala. I vidimo znači čudan primjer i čudnu stvar da ubica ubijeni e, vjernik i onaj nevjernik da je Allah Đelašanu uveo i u dženet. Naravno znači nevjernik nakon što je primio din islam nakon što je primio din islam i vratio se vratio se uh, islamu pa ga Allah Đelašanu počastio počastio se se bori na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, a nakon toga, nakon toga je preselio ko šehid. Također, e, u hadisu ovome ili događaju ukazuje se na Allahu te barek ve neizmjeru milost. Da nema, znači, čovjek, e, ne postoji grijeh koji možeš učiniti da te Allah Đelešanu ne oprosti ako se pokaješ. Istinski vratiš Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Mađa, Ahmede, Beheke, Taberani, znači imamo hadis gdje kaže poslanik, kala Resulullah s.a.v. Eta ibu mina zembi keme la zembe lehu. Pokajni kod grijeha je poput onoga koji grijeha nema. I ovdje odgovor svima onima koji danas negiraju i odbijaju ljude, na primjer, e, e, komšije Srbe i Hrvate koji prihvate dim, pa ona ima određenu dozu sumnje gdje on može biti vijenik nakon što je bio nevijenik. Naš narod znači neupućen e, iz nedostatka određenih, određenih hadisa ili govora Allaha subhanahu wa ta'ala, ne može da prihvati ljude koji su do jučer, znači bili u osnovi nevjernice, nakon toga je Allah Đelešanu počastio vjerom, islamom, pa su postali vjernici. Vidimo znači iz ovoga primjera da je nevjernik, mušik, ubio uh, ashaba poslanika sallahu alihi veselem i nakon toga je ušao u džene poput toga ubijenog, znači šehida, nakon što je primio din, bio počašen borbom na Allahom te bareke putu i nakon što je, što je zadobio da ređu šehida. I vidimo ovdje da poslanik sa sveme kaže da svaki onaj koji se pokaje od grijeha je poput onoga koji grijeha nema. Zatim kaže poslanik sallahu alihi vselemu hadisu Ahmeda Beheke da šeha Albani kaže da je vjerodostojan innel islame je džubu makane kablehu. Zaista islam briše sav kufr, uh, svo nevjerstvo i sve vrste grijeha ono što je bilo prije, prije znači toga. Čovjek kada uđe u din, kada povjeruje, kada prihvati vjeru Allaha te bareke ve taala, Allah subhanahu wa taala izde izmjere milosti, briše mu sve što je činio do tog trenutka. Sve što je radio, kufr, širk, licemjerstvo, ubistva, sve vrste grijeha, malih i veliki, Allah subhanahu wa ta'ala mu sve to briše, sve mu to briše i pogledajte znači e, što je Islam sve nudi svakom onome koji je zapao u takvu kušnju, u takvu vrstu znači života, da ne vjeruje, ali međutim, nakon što povjeruje, subhanallah, Allah dželevala ga zavoli, Allah subhanahu wa ga uputi, Allah dželevala ga počasti uputom, nakon svega toga Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala uvede ga, uvede ga u džennet. E, također, u ovom našem predavanju imamo odgovor svima onima koji pogrešno tumače svojstva Allahovog te bareke kevetala smijeha, jer postoje oni koji tvrde i kažu da ovdje se misli na Allahovo zadovoljstvo, rida, da je to Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, mi kažemo da je to jasno iskretanje, jasno iskretanje šarijaskih tekstova. I to su navodili u prijašnjim predavanjima, kao što su radili židovi slični njima, da su iskretali, iskretali značenje Allahu subhanahu wa ta'ala riječi, ili riječi znači poslanika sallallahu alihi wasallam kao što je znači ovdje kao što je slučaj ovdje E, jasno, znači, poslanik sallahu alijih veselem opisuje svojstvo koje je jasno i precizno, jasno u jeziku, jasno svakom onome koji čuje, a ovo njihovo je iskretanje i, i znači izvrtanje i dolaženje sa nečim novim što nije postojalo i čime nije poslanik sallahu alijih veseleme opisao, opisao, znači ovom istom riječu da dahik znači riba, nije opisao poslanik sallahu alijih veselem uzvišenog gospodara. Zatim kažemo da ovaj smijeh u, u smislu znači da su stvorenja uh, ta koja posjeduju osobinu smijeha današnji znači psiholozi smatraju da postoje e, neke vrste smijeha znači i da ta e, značenja tih vrsta smijeha nekada otkriju znači mnogo osobi koja je opisana ili koja posjeduje tu neku od tih doza ili odnosno vrsta, vrsta smijeha kažu da grohotnim smijehom kada se ljudi smiju da to privlači i žele da privuku znači pozornost nekih drugih Oni koji se cerekaju, kako su opisali, su osobe koje se smiju drugima i uživaju tuđoj nevolji. I kad čovjek razmisli malo ovim opisima i ono što je došlo znači, u Kur'anu i Sunnetu vidjet će znači, koliko ima istine o tome. Zatim kažu da smijeh oni koji sebe smatraju superiornim, u većini slučajeva sliči, pogledajte, kažu rok tanju, dok će se povučene osobe, e, one znači e, neće teh tako znači iskazati nego će se kaže smijati sebi sebi u bradu zatim ima kaže vrsta posmijeha e, koji se posmjehuju drugima pa kažu da su to bezoč, bezosjećajni ljudi. Znači, i kad pogledamo u, u praksu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da li je pos, e, posjedao, da li je bio opisan ovakim vrstama, a s druge strane koliko znači ima ironije kada čovjek se smije, kada želi znači da prikrije kroz svoj osmijeh uh, ono što zaista želi da ostvara to je e, podsmijeh, izigravanje sa nekim drugim i, i slične stvari. Znači zaista onaj, o, ove vrste nepriliče, nepriliče vjerniku da bude od onih koji će biti opisani takvim, takvim osobinama. I imamo pozitivni osmijeh e, gdje kažu da je to znak dobre socijalne prilagođenosti, tolerancije, sposobnosti, prašanja i dobrog mišljenja. I vidite, znači ova vrsta i ona vrsta koja je došla u hadisama poslanika sallahu alihi veseleme. Osmijeh svom bratu lice, svojoj sestri, znači sestra sestri ili svojoj poroci, djeci, familiji i slično, je stvar koja je poželjna, stvar koja je poželjna. Znači izraz je nekog dubrokog osjećanja prema, prema njima i ona ima za cilj i to mora biti svima nama, znači cilj u tim trenucima, međuljudskih popravljanja, znači međuljudskih odnosa, da se zbliže ljudi, da budeš na pomoći njima, da želi znači da te prihvate, da vidiš u kakvom su stanju, u kakvim su znači teškoćama, da li možeš pomoći ili ne, znači to je sve možeš riješiti prilikom susreta s ima da imaš osmijeh, a da imaš osmijeh na licu, jer od Ebu Zara radi Allahu prenosi se da je poslanik sallahu alihi vseleme rekao tebe sumoke fi veđi ahike leke sadaka. Tvoj osmijeh u lice tvome bratu tebi je sadaka kaže poslanik sosa. Ovaj hadis bilježi Tirmiz Jahmed, Imam Bezar, Ibn Hibban, Hakima, Šeh Albani kaže da je, da je vjerodostojan. Zatim, znači, ovo najpozitivniji koji je prihvatljiv i koji treba, znači, da se nađe kod vjernika, kod vjernika da ih krasi, znači, ta vrsta, ta vrsta osmijeha. Zatim imamo uh, u poslanikovim hadisima, uh, e, salallahu alijih i vselem, nešto što uka ukazuje na pokuđenost da je pretjerano smijanje nešto što je pokuđeno, nije pohvalno i ne smije znači se naći kod vjernika. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Ebu Hurira radijalanuhu kaže, kala Rasula ve sellem: la tuksiru dahik, fa inna kasrata dahik, tumitu al-qalb." Nemojte se mnogo smijati, jer zaista znači pretjerano smijanje umrtvije srce. Umrtvije srce, srce čini znači mrtvim. Onaj koji se oda tome, znači da pretjerano se smije, to poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokudio, zabranio, da čovjek znači sada sjedi samo si smije da druge nasmijava, da zbija šale i slične stvari vez za šalu, znači imamo druge druge dokaze koji zabranjuju ako se izmišlja znači time laž. E, zatim imamo hadis e, poslanika sallallahu alejhi ve selleme isto debu Buhari radijallahu da kaže kale nebiju sallallahu alejhi ve sellem aqill dahik fa inna kasrata dahik tumitul qalb smanji svoje smijanje umanji ga Što manje se smije, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer zaista pretjerani smijeh u mrtvije srce, ovaj hadis biježi Buhari od Ebu Mufretu, Bejheki također ga bilježe, Šejh Albani ga smatra, smatra dobrim. Imamo sljedeću kategoriju ljudi danas, draga braćo, koji su ošli puno dalje, koji su sebi dozvoli puno, znači veće i gore stvari koristeći znači svoj smijeh kako bi izrazili seriju negativne emocije. I to danas najviše osjećaju vjernici od takvih. Što, šta hoću kazati? Znači oni ismijavaju, ismijavaju i izruguju vjernike. Posebno znači na ovu stvar je ukazao Allah Đelešanu, pokudio i ukorio u Kur'anu. Ukorio. Prije svega u suri Neđemu 60. ajetu Allah Đelešanu kaže وَتَدْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ I smijete se, ne plačete. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da znate ono što ja znam, puno biste šta? Puno biste plakali, malo biste se smijali. Razumijete? I ovdje je opisano znači stanje oni koji su se odali, odali znači da se što više znači smiju, a vrlo vrlo malo plaču. A pozitivna osobina ili dobra osobina jeste da vjernik plače i strah od Allah te bareke ve taala. Zatim Allah dželešani ukazao na nevjernike da se smijavaju sa vjernicima i svi su vam poznati ajde Allah što kaže innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun oni koji su grijehe činili veliki grešnici su se ismijavali smijali sa onima koji vjeruju i danas čovjek onaj je zaista osjetio na svojoj koži posebno posodređeni određenih kako se znači oni koji ne vjeruju ili oni koji su dali griješenju kako se smijavaju sa vjernicima na svim mjestima. Pogledajte televiziju, pogledajte e, novine, pogledajte internet, gdje god znači odijete, institucije, ulica, tramvaj, trolejebus koji se voze, koji su iskušani tim znači iskušenjima, naiće na kategorije koji se smijavaju sa vjernicima. Zatim kaže Allah Đelešanu, وَإِذَا مَرُّ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Kada prolaze pored njih, jedan drugi namiguju. I to je znači detaljno opisano u Kur'anu. Kako se smijavaju sa vjernicima. وَذَنْ قَلَبُ إِلَا هَلِيهِمُ قَلَبُ فَكِهِينَ Kada se porodično svojim vraćaju, šale tada u tim trenucima zbijajući, znači e, e, e, čine, razumijete, čak, znači pogledajte koliko danas viceva ima po pitanju, po pitanju vjernika. E, gotovo, znači svakodnevno se izmišlja neki vic po pitanju, po pitanju vjernika. E, zatim kaže Allah Đelešanuhu وَإِذَا رَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَا إِلَا الضَّالُونَ A kada ih ugodaju, kada ih vide, znači oni kaže zaista su ovi zalutali. Oni nama kažu da smo zalutali, u stvari mi znamo ko je zalutao, ko je na suprotnoj strani, ko je na suprotnoj strani, ko je na istini, fala, fala Allah Đelešanuhu. Zatim Allah Đelešanuhu kaže i ovo je sura Mutafifun, sura vam poznata 29.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 Znači danas postoje vjernici, muslimani, mu'mini koji kažu gospodaru naš, oprosti naše grijehe, mi vjerujemo čvrsto u tebe, smiluj se nama, oprosti nam, ti si znači e, hajru rahmi, najmilostivi. Pa opisuje drugu kategoriju, kada vi ste im se toliko znači rugali da se zbog toga na mene zaboravljali. Toliko su se smijavali sa vjernicima da su Allaha džele vala zapostavili, zaboravili. I uvijek ste ih smijavali. Uvijek. I to će im biti rečeno. I teško se njima koji se smijavali sa vjernicima. Zatim Allah šano ukazuje na pobjedu vjernika. Inni džezeitu muhum li jevome bima saberu ennehum humul faizun. I zaista danas ja sam njih, znači danas nagradio za ono što su trpjeli. Što znači da vjernik koji nailazi na ovo ismijavanje, posebno kod nas u Bosni, treba biti strpljiv, treba da trpi red Allaha subhanahu wa ta'ala, jer će nagrada doći na danu kada Allah Đelešanu bude pravedno nagrađivao, gdje kaže da će tog dana nagraditi njih za ono što su trpjeli. Oni su doista postigli ono što su željeli. Humul faizun, oni su ti koji su pobjednici, vjernici koji budu strpljivi, koji budu strpljivi. Tako da vidimo, draga braćo i cijene sestre, da ismijavanje odnosno podrugivanje s drugima je od osobina nevjernika. Od osobina nevjernika od koji znači e, takvi osobina treba čovjek da se očisti, da bude čist, da ne posjeduje, da ne bude opisan takvim takvim osobinama. Dok vidimo kakve su osobine koje trebaju krasti vjernika, kakav je osmije koji treba onda ima, osmije znači e, koji kada ga, u, kada, znači, e, kada ga uspjeriš nekom svojem bratu, da on u tom trenutku nese radost u njegovo srce ili u srce svoga prijatelja, da ga raspoložiš, da vidi znači da je to pozitivno, da je to pohvalno, da vidi znači ti njemu želiš svaki hajr. I to su znači one stvari koje su pohvalne i koje trebaju da se nađu kod vjernika. E, I još je jako znači bitno da ove hadise koje smo citirali jeste da, e, da čovjek treba da se kloni sa, od pretjeranog smijeha, da, da ne posjede taj pretjerani smijeh jer taj pretjerani smijeh umrtljuje srce. Umrtljuje srce mrtve tvoj din, tvoj iman, habibi, tvo, eh, eh, eh, tvo, tvo, tvo, tvoje stanje, ono, ushićenosti, da što si prije mogao znači poletno da uradiš a bibi nakon tvog prevelikog smijeha to ćeš umrti smajiti neće se odazivati Allahovim naredbama kao što se odazivao znači prije prije toga Na kraju, draga braćo, e, neke od koristi večerašnjeg predavanja prije svega jeste da večerašnje predavanje, dokaze koje smo citirali su dokazi koji utvrđuju i potvrđuju osobinu smijeha kojom se uzviši Allah Đelevala opisao. Opisom kako to njemu dolikuje, ne poznavajući kakvoću, ne ulazeći u suštinu, ne posjedio bilo kakvu znači, vrstu uh, E, e, vrstu opisa tog smijeha, znači ono što nam ukazuje kakva je suština. Dok vidimo znači kod stvorenja da postoje više, više vrsta smijeha i da su ona znači prepoznatljiva dok Allahova te barek je tala kakvoća njegove osobina za nas je za nas je definitivno nepoznata. Zatim ima posticaj na primanje islama, da čovjek mašta radio, mašta činio, da uvijek ima nadje prije nego, prije nego što dođe, znači uh, e, smrtni, smrtni čas. Zatim imamo isto također ukazivanje veliku nagradu koja očekuje vjernike, ulazak u džennet. Zatim i one koji su griješili, bilo u vahidi, koji su bili odani lahoj te barek i otala vjernici, vidimo da će i oni biti neki koji će biti u džennemu, da će ova Đelešana takve znači, izvaditi nakon određenog perioda pa ih uvesti u džennet. Pa uvesti u džennet. Mi se utječemo na ono da budemo takvi mi molimo da Allaha, Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvama da budemo od one prve skupine koja će ući bez obračuna, bez obračuna u dženet. I za taj, e, e, za taj trenutak treba čovjek da živi, da radi, da se priprema, da bude od onih koji će ući bez obračuna, bez obračuna, bez obračuna. Također vidimo znači e, na veliku da u stvaru odnosu da smrt na lahom te bareke vetala putu šehadet briše sve grijehe da briše sve grijehe. Vidimo, znači, kufri sve, da žele vala ga uveo, u džene. Također, da se iskreno teubom, kada se čovjek pokaje vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, briše čak i ubijstvo. Znači, grijeh, počinil, onaj koji je počinac bio, znači, ubijstva, da Allah Đelešanu oprašta i takvom, znači, iako, iako, znači, se desi ubijstvo. Zatim imamo posticaj od strane Laha Đelevala na borbu, na džihad, da čovjek učestvuje u džihadu, na borbi na Lahom Tebare Kvetala putu, jer je zaista velika nagrada, velika nagrada u tome. I na kraju imamo odgovor svima onima koji negiraju osobinu Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, osobinu smijeha ili svojstvo smijeha, kroz mnoge hadise poslanika sallallahu ve selleme i odgovor svim onima koji krivo tumače navedenu osobinu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala popravi naše stanje, da nas uputi na pravi put, da nas učini od iskrenja Allahovi te bareke vatara robova, da popravi stanje svih muslimana u čitavom svijetu, da zbliži naša srca, ujedini naše safove, oprosti nama, našim roditeljima, da uputi naše zalutale subhanak allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan